Շարունակվում են հաջակցություն Արցախի իրազեկման ակցիաները Հայաստանում ու Սփյուռքում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի մոտ բացում նախաձեռնությունն արդեն մոտ 1 ամիս է ինչ քաղաքացիների միջոցով հավաքում է Պարեն, հետագայում Մակ Պարենի համաշխարային ծրագրի շրջանակում Արցախ ուղարկելու նպատակով։ Ակցիայի մասնակից Սեդա Գրիգորյանն է մանրամասնում։ Երբ այս պահանջը հնչեց, դա դեռևս անհնարին էր թվում, որովհետև որևէ կերպ մասնակցություն չէր ցուցաբերում գոնե Երևանում, ընթացող գործընթացներին, բայց մենք տեսնում ենք, որ երկու շաբաթ անց արդեն այս գործընթացները բավականին ճյուղավորվել են, ընդլայնվել են, շատ տարբեր ուրեմն խաղացողներ, դերակատարներ ներգրաված են process-ում Այս պահին էլ հավաքագրման աշխատանքները շարունակվում են։ Պարենը հավաքվում է, բայց արդյոք կհասնի Արցախ։ Սեդա Գրիգորյանի խոսքով ակցիաները շարունակական բնույթ են կրում։ Ակցիաներ են եղել նաև կառավարության մոտ Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատների մոտ, Եվրամիության ներկայացության մոտ, եւ սրանք շարունակական բնույթ են կրում։ Կրկնում եմ, տարբեր նախաձեռնություններ են, բայց իհարկե շփում կա նախաձեռնությունների միջև եւ ընդհանուր ըմբռնում կա, որ բոլորիս ցանկությունը բոլորիս նպատակը մեկն է, որ օր առաջ, ժամ առաջ Բերձորի միջանցքը բացվի Միավորված ազգերի կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի մոտ շղթայական հացադուլ են անում կանայք հանուն Արցախի նախաձեռնության մասնակիցները։ Կարմիր խաչի Երևանյան գրասենյակի մոտակայքում շարունակվում են քաղաքացիների նստացույցը, որին մասնակցում են նաև Երևանում սովորող արցախցի ուսանողները։ Երկուշաբթի օգոստոսի 7-ին վերադարձ դեպի Դիզակ հասարակական կազմակերպությունը հավաք է կազմակերպելու Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց։ Նրանք նամակ են հղել Ֆրանսիայի դեսպանին, որ เป զի ընդունի մասնակիցներին ու լսի իր իրենց պահանջները։ Կազմակերպության տնօրեն Մարգարիտա Քարամյանի խոսքով նրանց նպատակն է Արցախում տիրող իրավիճակի ոչ միայն հումանիտար կողմը ցույց տալը, այլ քաղաքական լուրջ խնդիրները։ Մեր նպատակն է ոչ թե գնանք այնտեղ գորգորանք եւ ամոթանք տանք բոլորին, այլ մեր նպատակն է, որ մենք գնանք, մարդկանց հետ խոսենք, բացատրենք, թե ինչով կարող են մեզ օգնել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արդեն բացեի բաց հրաժարվել են Արցախից։ Մենք պետք է գտնենք այն ուժերին, այն մարդկանց, այն երկրներին, որոնք որ կարող են մեզ օգնել դուրս գալիս ճգնաժամից։ Անդրադառնալով Ստեփանակերտ-Երևան համաժողովրդական վերջին հավաքին Մարգարիտա Քարամյանը նշել է, որ տեղի ունեցածը ավելի շատ նման էր երգ ու ասմունքի փառատոնի։ Չհնչեց ոչ մի քաղաքական պահանջ, ինչպես նաև Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի մասին։ Մարտիկ սպասում էին, որ Ստեփանակերտում իշխանությունները դուրս կգան, կբացատրեն ինչ իրավիճակում է գտնվում երկիրը, ովքեր են դրա մեղավորները, կառաջարկեին այն ճանապարհային քարտեզը, որով որ պետք է դուրս գան այդ իրավիճակից, Կխոսեին նրա մասին, թե ինչպիսին պետք է լինեն քայլերը իշխանություններին, որպեսզի ժողովուրդն էլ իրենց հավատալով հասկանա, թե ինչի համար է այդ դժվարությունները տանում եւ ինչն է լինելու դրա արդյունքը, ինչի համար ենք դիմանում։ Դա պետք է մարդիկ լսեին, ինչ որ չհնչեց, Քարամյանը կարծում է, որ երկու բարի ժամանակներն անցել են ու պետք է հստակ քայլերով գործել ստեղծված քաղաքական ու հումանիտար ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար։ Օրերս հանրահավաք է անցկացվել նաև Կիպրոսում՝ մի խումբ հայեր Արցախում տիրող քաղաքական ճգնաժամի եւ Ադրբեջանի կողմից մոտ 8 ամիս շարունակվող շրջափակման ֆոնին բողոքի ցույց են կազմակերպել։ Երեք հանրահավաք է տեղի ունեցել նաև Վիեննայում ՀՀԿ գրասենյակի մոտ։ Բողոքի ակցիան կազմակերպել են Ավստրիայի եւ Սլովակիայի հայերը։ Հավաքի ընթացքում հասցեագրվել են միջազգային բոլոր կազմակերպությունները, կոչ է արվել պատժամիջոցներ կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի բռնապետական վարչակարգի, ստիպել Ադրբեջանին վերջ տալ անօրինական շրջափակմանն այդպիսով կանխելով ահագնացող արհավիրքը։ ՀՀԿ Վիեննայի գրասենյակին պաշտոնապես նամակ է հանձնվել համապատասխան պահանջներով ու տեղեկություններով։ Մեկ օր Օրյա հացադուլ է տեղի ունեցել նաև Դանիայում Եվրամիության ներկայացուցչության դիմաց։ Հաջակցություն 30 հազար արցախցիների երեխաների, ովքեր ենթարկվում են զրկանքների։ Սփյուռքի հայերը վերջին 1 ամսվա ընթացքում իրազեկման ակցիաներ են անցկացրել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության ու Մերձավոր Արևելքի տարբեր երկրներում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։